12. lekcija Ja mēs apskatām cilvēka ķermeni, tad mums tas jātiecina uz mūsu fiziski jutiklisko vidi, jo ar to tas ir nepārtrauktās maiņatiecībās. Tā viņu uztur. Ja mēs palūkojamies ārā fiziski jutikliskajā vidē, tad mēs šajā fiziski jutikliskajā vidē uztveram minerālas būtnes, augu būtnes, dzīvnieku būtnes. Ar minerālu, augu, dzīvnieku būtnēm – Mūsu fiziskā miesa ir radnieciska, bet radniecības īpašais veids nekļūst skaidrs virspusējā apskatā. Ir nepieciešams iespiesties dziļāk dabas valstību būtībā vispār, ja grib iepasīt cilvēku savstarpējās attiecības ar viņa fiziski juteklisko vidi. Mēs cilvēkā, cik tālu viņš ir fiziski ķermenisks, uztveram vispirms viņa cieto skeletu, viņa muskuļus – Iedziļinoties tālāk, mēs uztveram asinsriti kopā ar orgāniem, kuri pieder pie asinsrites. Mēs uztveram elpošanu. Mēs uztveram barošanās norises. Mēs uztveram kā no visdažādākajām formām, kā tās sauc dabas mācībā, izveidojas orgāni. Mēs uztveram galvas smadzenes un nervus, maņu orgānus, un rodas uzdevums šos cilvēku dažādos orgānus un norises, kam tie ir starpnieki – iekārtot ārpasaulē, kurā viņš pats atrodas. Sāksim ar to, kas cilvēkā sākumā liekas vispilnīgākais, kā ar to ir īstenībā mēs jau redzējām. Sāksim ar viņa smadzeņu un nervu sistēmu, kas apvienojas kopā ar maņu orgāniem. Mums tajā ir tas cilvēka iekārtojums, kuram aiz muguras ir visilgākais attīstības laiks, tas ir pārsniedzis formas, ko bija attīstījusi dzīvnieku pasaule. Cilvēks zināmā mērā ir izsoļojis cauri dzīvnieku pasaulē attiecībā uz šo savu īsteno galvas sistēmu, un viņš ir aizsoļojis tālāk pāri dzīvnieku sistēmai uz īsto cilvēku sistēmu, kas visskaidrāk izpaužas galvas veidojumā. Vakar mēs runājām par to, kādā mērā mūsu galvas veidošanās piedalās individuālajā cilvēka attīstībā, kādā mērā cilvēka ķermeņa – Veidošanās pamatojas uz spēkiem, kas nāk no galvas. Mēs redzējām, ka galvas iedarbībai zināmā mērā tiek pielikts noslēguma punkts ar zobu maiņu ap septīto gadu. Mums vajadzētu tikt skaidrībām, kas tad īstenībā notiek cilvēka galvai esot miedarbībā ar krūšu orgāniem un ar locekļu orgāniem. Mums vajadzētu atbildēt uz jautājumu, ko tad īsti dara galva iekārtojot savu darbu kopsakarā ar krūšu rumpju sistēmu un locekļu sistēmu. Tā nepārtraukti formē, veido. Mūsu dzīve īstenībā pastāv tajā, ka pirmajos septiņos dzīvības gados notiek spēcīga veidošana, kas ieplūst līdz pat fiziskajai formai, bet ka tad galva vēl vienmēr piepalīdz, uztur veidojumu, cauraužu veidojumu ar dvēseli, ar garu. Galva ir saistīta ar cilvēku veidolu veidošanos. Bet vai galva veido mūsu īsteno cilvēku veidolu? To tā nedara. Jums būs jāpielāgojas uzskatam, ka galva slepenībā nepārtraukti grib no jums taisīt kaut ko citu nekā to, kas jūs esat. Ir acu mirkļi, kuros galva gribētu jūs veidot vilka izskatā. Ir acu mirkļi, kuros galva gribētu jūs veidot tā, lai jūs izskatītos kā jērs, tad atkal, lai izskatītos kā tārps. Gribētu jūs padarīt par tārpu, par pūķi. Visi tie veidojumi, kas īstenībā jūsu galvai ir par jums padomā, tos jūs atrodat izplatītus ārā dabā, dažādajās dzīvnieku formās. Ja jūs uzlūkojat dzīvnieku valsti, tad varat teikt, tas esmu es pats, tikai mana rumpju sistēma un mana locekļu sistēma izrāda man to, laipnību, ka tās nepārtraukti, ja no galvas nāk, piemēram, vilka tēls, šo vilka tēlu pārveido par cilvēku formu. Jūs sevi nepārtraukti pārvarat animālisko. Jūs pārvarat sevi tā, ka jūs neļaujat tam nonākt gluži esamībā, bet gan to metamorfalizējat, pārveidojat. Tātad cilvēks ar savu galvas sistēmu ir zināmās attiecībās ar dzīvniecisko vidi – bet tādā veidā, ka viņš savā miesīgajā radīšanā nepārtraukti iziet no šīs dzīvnieciskās vides. Kas tad īstenībā paliek jūsos? Jūs varat aplūkot kādu cilvēku un izdarīt interesanto apskatu, sakot, te ir cilvēks. Augšā viņam ir galva. Tur īstenībā kustas vilks, bet tas nekļūst par vilku. Tas tūdaļ tiek izdzēsts ar rumpi un locekļiem – Tur īsnībā kustas jārs. Tas tiek izdzēsts ar rumpi un locekļiem. Te cilvēkā pārjutekliski nepārtraukti kustas un tiek izdzēstas dzīvnieciskās formas. Kas būtu, ja pārjutekliskajā rastos fotogrāfs, kurš fiksētu šo procesu, kurš tātad fiksētu visu šo procesu uz fotoplates vai uz nepārtraukt mainīgām fotoplatēm. Ko tad uz šīs fotoplates varētu redzēt? varētu redzēt cilvēka domas. Šīs cilvēka domas ir pārjutekliskā kolerācija. Iekavās tas ir savstarpēja sakarība, atbilstība, iekavs ciet, ar to, kas jutekliski neparādās. Jutekliski šīs nepārtrauktās dzīvnieciskās metamorfozes, plūstot no galvas uz leju, neparādās, bet pārjutekliskajā tās darbojas cilvēkā kā doma process. Kā pārģeteklisks reāls process tas pilnīgi pastāv. Jūsu galva ir ne tikai slinkuma lāpītāju uz pleciem, bet tā ir arī tā, kas jūs īstenībā labprāt gribētu paturēt dzīvnieciskajā. Tā dod jums visas dzīvnieku valstības formas, tā labprāt gribētu, lai nepārtraukti rastos dzīvnieku valstības. Bet jūs caur savu rumpi un locekļiem neļaujat nonākt līdz tam, kad caur jums jūsu dzīves laikā rastos vesela dzīvnieku valstība – bet gan pārveidojot šo dzīvnieku valstību savās domās. Tādas ir mūsu attiecības ar dzīvnieku valsti. Mēs ļaujam šai dzīvnieku valstībai rasties mūsos pārjutekliski un tad nevis ļaujam tai nonākt līdz jutekliskai realitātei, bet gan atturam to pārjutekliskajā. Rumpis un locekļi neielaiž šos radošos dzīvniekus savā rajonā. Ja galvā ir pārāk liela tieksme radīt, kaut ko no šī dzīvnieciskā, tad pārējais organisms pretojas to uzņemt. Un galvai, lai to atkal iznīdētu, ir jāķeras pie migrēnas un līdzīgām lietām, kas norisinās galvā. Arī rumpja sistēmai ir sakars ar apkārtni. Tai nav sakars ar apkārtnes dzīvnieku sistēmu, bet tai ir sakars ar augu pasauli visā apjomā. Ir noslēpumains attiecības starp cilvēku rumpju sistēmu krūšu sistēmu un augu pasauli. Rumpju sistēmā, krūšu sistēmā, rumpju krūšu sistēmā norisinās vissvarīgākais no asinsrites, elpošanas un barošanās. Visiem šiem procesiem ir savstarpēja sakarība ar to, kas notiek ārā fiziski jutekliskajā dabā, augu pasaulē, bet tā ir ļoti īpatnēja sakarība. Apskatīsim vispirms elpošanu. Ko cilvēks dara, kad viņš elpo? Jūs zināt, viņš uzņem skābekli un savos dzīvības procesos šo skābekli, savienojot to ar oglekli, pārveido ogļskābē. Ogleklis organismā radies no pārveidotajām barības vielām. Šis ogleklis uzņem skābekli. No tā, ka skābeklis savienojas ar oglekli, rodas ogļskābe. Jā, tagad cilvēkam būtu skaista izdevība, kad viņš iekšienē – ir ogļskābe, neizlaist to ārā, bet gan paturēt sevī. Ja viņš tagad varētu atkal atbrīvot oglekli no skābekļa, jā, kas tad notiktu? Kad cilvēks vispirms ar visu savu dzīvības procesu ielapo skābekli un ļauj tam sevī saistīties ar oglekli par ogļskābi, un ja cilvēks tagad būtu spējīgs iekšēji skābekli atkal aizvākt, izslēgt, bet oglekli pārstrādāt – Kas tad cilvēkā rastos? Augu pasaule. Cilvēkā pēkšņi augtu visa augu valsts. Jo ko tad dara augi? Tie, protams, neieelpo skābekli tādā pašā regulārā veidā kā cilvēks, bet gan asimilē ogļskābi. Augs dienā ir kā uzburts uz ogļskābi, bet skābekli tas atdod. Būtu slikti, ja tas to nedarītu, tad mums un arī dzīvniekiem skābekļi nebūtu bet oglekli augs patur. No tā veidojas ciete un cukurs un viss, kas tajā ir. No tā tas būvē visu savu organismu. Augu valsts rodas tieši tādajādi, ka veidojas no oglekļa, kuru augi ar savu asimilāciju izdala no ogļskābes. Ja jūs uzlūkojat augu valsti, tā ir metamorfozēts ogleklis, kurš ir izdalīts asimilācijas procesā – kas atbilst cilvēka elpošanas procesam. Augs arī nedaudz elpo, bet citādi nekā cilvēks. Tikai ārējais apskats saka, ka augs arī elpo. Tas gan nedaudz elpo, proti naktī, bet par šo elpošanu var teikt, te ir bārdas nazis, es ar to griezīšu gaļu. Elpošanas process augiem ir citādāks nekā cilvēkiem un dzīvniekiem, tāpat kā bārdas nazis ir kaut kas cits nekā galda nazas. Cilvēka elpošanas procesam augos atbilst apgrieztais process, asimilācijas process. No tā jūs sapratīsiet, ka ja jūs turpināt sevī procesu, kurā ir radusies ogļskābe, tas ir, ja skābeklis atkal tiktu atdots un ogļskābe tiktu pārveidot ogleklī, kā to dara daba ārā, vielas priekš tā arī būtu jūsos – tad jūs varētu ļaut sevi augt visai veģetācijai. Jūs varētu panākt, ka jūs pēkšņi uzplauktu kā augu pasauli. Jūs pazustu, un visa augu pasauli rastos. Šī spēja ir cilvēkā, ka viņš nepārtraukti rada augu pasauli. Viņš tikai neļauj līdz tam nonākt. Viņa rumpja sistēmai ir stipra tieksme nepārtraukti radīt augu pasauli. Galva un locekļi neļauj līdz tam nonākt. Tie aizsargājas pret to. Tā cilvēks ogļuskābi izdzen ārā un neļauj augu valstībai sevi rasties. Viņš augu valstībai no ogļuskābes ļauj rasties ārā. Tā ir vērā liekama savstarpēja sakarība starp krūšu rumpju sistēmu un jutekliski fizisko apkārtni, ka tur ir augu valstība un ka cilvēks, lai nekļūtu par augu, ir nepārtraukt spiests neļaut sevī uzsākties veģetācijas procesam, bet gan, kad tas rodas, to tūlīt vadīt ārā. Tā tad mēs varam teikt, attiecībā uz krūšu rumpju sistēmu cilvēks ir spējīgs radīt augu pretvalstību. Ja jūs iedomājieties augu valstību kā pozitīvu, tad cilvēks rada augu valstībai negatīvo. Viņš zināmā mērā rada apgrieztu augu valstību. Un kas ir tad, ja augu valstība sāk viņā slikti uzvesties un galvējiem locekļiem nav spēka tās rašanos to līdz dīglī noslāpēt – to aizraidīt prom, tad cilvēks kļūst slims. Pamatā ņemot iekšķīgās slimības, kas izceļas no krūšu rumbju sistēmas, pastāv tajā, ka cilvēks ir par vāju, lai tūdaļ novērstu viņā radušos augveidīgo. Tajā acu mirklī, kurā tikai maz drusciņi mūsos rodas tas, kas tendē uz augu valstību, bet mēs neesam spējīgi tūdaļ rūpēties par to, lai tas – kas grib mūsos rasties kā augu valstība, atstās mūs iekšienu un ārpusē ierīko savu valstību, tajā acamirklī mēs kļūstam slimi. Tā, ka saslimšanas procesa būtība ir jāmeklē tajā, ka cilvēkā sāk augt augi. Tie dabiski nekļūs par augiem, jo galu galā lilijai cilvēku iekšēnai nav patīkama vide, bet no citu sistēmu vājuma var izrietēt tendence, ka rodas augu valstība – un tad cilvēks kļūst slims. Ja vēršam skatienu uz visu augu apkārtējo pasauli mūsu cilvēciskajā vidē, tad mums ir jāsaka. Zināmā nozīmē mums augu apkārtējā pasaulē ir visu mūsu slimību tēli. Tas ir tas savādais noslēpums cilvēku kopsakarībā ar dabas apkārtējo pasauli, ka viņam, kā mēs to iztirzājām citās vietās, Augos jāredz ne tikai savas attīstības tēlus līdz dzimumbriedumam, bet arī augos ārā, sevišķi cik tālu šie augi nes sevī spējas kļūt par augļiem, jāredz savas saslimšanas procesu tēlus. Tas ir kaut kas, ko cilvēks varbūt dzird nelabprāt, jo viņš pats par sevi saprotams augu valsti estētiski mīl, un kad augu valsts parāda savu būtību ārpus cilvēka – tad cilvēkam par šo estētisko ir taisnība. Bet tajā acu mirklī, kad augu valsts savu būtību grib parādīt cilvēku iekšienē, grib sākt veģetēt cilvēkā, tas, kas darbojas ārā krāsu skaistajā augu valstī, kļūs par slimības cēloni. Medicīnam būs zinātne tad, kad tā katrai atsevišķajai slimībai atradīs paralēlus ar kādu formu augu pasaulē. Tas nu reiz ir tā, ka cilvēkam izelpojot ogļuskābi, viņš pamatā, ņemot savas pašas esamības dēļ, nepārtraukti izelpo visu augu pasauli, kas viņā grib rasties. Tādēļ arī nav jāuzņem par pārsteidzošu to, ka tad, kad augs sāk pārsniegt savu parasto augu esamību un sāk veidot sevī indes, ka tad šīs indes arī ir saistītas ar cilvēka veselības un saslimšanas procesiem. Bet tas, ir arī saistīts ar normālajiem barošanās procesiem. Jā, mīļie draugi, barošanās, kura tāpat kā elpošanas norise notiek krūšu rumpi sistēmā, vismaz pēc sava izejas punkta, ir jāplūko pavisam līdzīgā veidā kā elpošana. Ēdot cilvēks tāpat uzņem sevī vielas no savas apkārtnes, bet viņš tās pārveido. Viņš tās pārveido tieši ar elpošanas skābekļa palīdzību. Vielas, kuras cilvēks uzņem varojoties pēc tam, kad viņš tās ir pārveidojis, savienojas ar skābekli. Tas izskatās kā degšanas process un izskatās tā, it kā cilvēks savā iekšienē nepārtraukti degtu. To daudzkārt saka arī dabas zinātne, ka cilvēkā darbojoties degšanas process, bet tā nav taisnība. Tas nav nekāds īsts degšanas process, kas notiek cilvēkā – Tas ir degšanas process, ņemiet to labi vērā, kuram trūks sākuma un beigu. Tā ir tikai degšanas procesa vidējā pakāpe, tai trūks sākuma un beigu. Cilvēka ķermenī nekad nedrīkst notikt degšanas procesa sākums un beigas, bet gan tikai degšanas procesa vidējā daļa. Tas cilvēkam būtu graujoši, ja kāda degšanas procesa vispirmās pakāpes, kā tas notiek pie augļu nogatavošanās – notiktu cilvēka organismā, piemēram, kad cilvēks bauda pavisam negatavu augli. Šinī sākuma procesā, kurš ir līdzīgs degšanai, cilvēks nevar piedalīties. Tas neko viņam nedod, tas padara viņu slimu. Ja cilvēks var reiz daudz negatavu augļu, kā piemēram stiprie laucinieki, tad viņam ir jābūt jau ļoti, ļoti lielai radniecībai ar apkārtējo dabu, tā, ka viņš negatavos ābolus un bumbierus var sevī tā sagramot, kā viņš sagramo jau saules nogatavinātos augļus. Tātad viņš var darboties līdzi tikai vidējam procesam. No visiem degšanas procesiem cilvēks barošanās norisēs var darboties līdzi tikai vidējam procesam. Ja process tiek izdarīts līdz savām beigām, tad šis nobeigtais process noved tur, kur, piemēram, noved gatavos augļus ārienē. Tie pūst. To cilvēks vairs nedrīkst darīt līdzi – Tādēļ cilvēkam jau pirms beigām barības vielas ir jāizdala. Cilvēks tiešām neizpilda dabas procesus tā, kā tie norisinās apkārtnē, bet viņš izpilda tikai vidējo daļu. Sākumu un beigas viņš sevī nevar veikt. Un tagad mēs redzam kaut ko augstākā mērā savādu. Apskatiet elpošanu. Tā ir pretstats visam tam, kas norisinās ārā augu valstī. Tā zināmā mērā ir anti-augu valstība. Cilvēka elpošana ir antiaugu valstība, un tā iekšēji saistās ar barošanās procesu, kas ir vidusdaļa no procesa ārpusē. Redziet, te mūsu miesas, krūšu rumpju sistēmā dzīvo divējādas lietas. Šis antiaugu process, kurš norisinās ar elpošanu, vienmēr darbojas kopā ar vidējo daļu no pārējām dabas procesa ārpusē. Tie darbojas viens caur otru – Tur redziet ir saistīta dvēsele un ķermenis. Tur ir tā noslēpumainā kopsakarība starp dvēseli un miesu. Tam, kas norisinās ar elpošanas procesu, saistoties ar pārējiem dabas procesiem, kur izpildīšana notiek tikai to vidējā daļā, tur dvēseliskais, kas ir anti-augu process, saistās ar cilvēkam izveidojušos miesīgo, kas vienmēr ir dabas procesa vidējā daļa. Zinātne var ilgi domāt, kur ir savstarpējā sakarība starp miesu un dvēseli, ja tā to nemeklē noslēpumainajā kopsakarībā starp dvēseliski izveidojušos elpošanu un miesīgi izveidojušos dabas procesu vidējo daļu. Šie dabas procesi nerodas cilvēkā un nepāriet cilvēkā. To rašanos viņš atstāja ārpusē. To iznīkšana drīkst notikt tikai pēc tam, kad viņš to ir izdalījis – Cilvēks miesīgi saistās tikai ar dabas procesu vienu vidēju daļu, un viņš caurauž ar dvēseli šos dabas procesus elpošanas procesā. Te rodas tas smalkais sāudums norisēm, kuras nākotnes medicīnai, nākotnes higienai būs īpaši jāstudē. Nākotnes higienai būs jājautā, kā ārā visumā viens otrā darbojas dažādās siltuma pakāpes – Kā darbojas siltums pārējā no vēsākas vietas uz siltāku un otrādi? Kā tas, kas ārā darbojas kā siltuma norise, iedarbojas cilvēka organismā, kad tas ir iesaistīts šajās siltuma norisēs? Gaisa un ūdens saspēli cilvēks atrod ārējos veģetācijas procesos. Viņam būs jāstudē, kā tas iedarbojas uz cilvēku, ja cilvēks tajā ir iesaistīts un tā tālāk. Attiecībā uz šādām lietām medicīna šodien ir pavisam iesākumā, vēl tikai tikko iesākumā. Šodienas medicīna, piemēram, daudz lielāku vērtību piešķir tam, ka tā, kad rodas kaut kas tam līdzīgs, kā kādas slimības forma, slimības izraisītāji sameklē starp baciļu un baktēriju formām. Tad, kad tie atrasti, tā ir apmierināta. Bet daudz vairāk jārunā par to, kā izzināt, Kā tas nākas, ka cilvēks ir spējīgs vienā savas dzīves acu mirklī attīstīt sevī mazliet no veģetācijas procesa, tā ka baceļi tad tur nojauš patīkam uzturēšanās vietu. Runa ir par to, ka mums jāuztur sava ķermeņa uzbūve tā, lai priekš visa veģetējošā oģu dzimuma tur vairs nav nekāda patīkamā uzturēšanās vieta. Ja mēs to darām, tad šie kungi, nevarēs sarīkot mūsos nekādus lielos postījumus. Tad mums vēl paliek jautājums, kādas tad īstenībā ir skeleta un muskuļu attiecības ar visu cilvēcisko dzīvības procesu, kad mēs apskatām cilvēku miesīgi viņa attiecībās ar ārpasauli. Redziet, te mēs nonākam pie kaut kā, kas jums noteikti ir jāapjēdz, ja gribat saprast cilvēku, bet uz ko tagad zinātne gandrīz pilnīgi nevērš uzmanību. Ievērojiet reiz, kas notiek, ja jūs saliecat roku. Tur taču jūs panākat, savalkot muskuļus, kuri saliec apakšdālmu, gluži mehānisku norisi. Iedomājieties tagad, ka tas būtu noticis vienkārši tādēļ, ka jums sākumā būtu bijis tāds stāvoklis kā šis zīmējumā taisna roka. Tagad jūs sasprindzinātu vienu saiti un saritinātu to, tad šis stienis izdarītu šo kustību saliekta roka. Tā ir pavisam mehāniska kustība. Šādas mehāniskas kustības jūs izdarāt arī tad, kad saliec celi, arī kad jūs ejat, jo iešanā nepārtraukti visa mūsu ķermeņa mašinērija nonāk kustībā un nepārtraukti iedarbojas spēki. Tie galvenokārt ir sviras spēki, bet iedarbojas tieši spēki. Padomājiet tagad, ka jūs varētu ar kādu sarežģītu fotogrāfisku norisi panākt, ka tad, kad cilvēks iet, tiktu fotografēts ne viņš pats, bet visi tie spēki, kurus viņš pielieto. Tātad spēki, kurus viņš pielieto, lai paceltu kāju, to atkal piezemētu, otru kāju pārceltu tālākā vietā. No cilvēka tātad nebūtu nofotografēts nekas cits, kā tikai spēki. Vispirms tur, kad jūs redzētu šos spēkus attīstāmies, būtu nofotografēta ēna, un iešanā pat vesela ēnu josla. Jūs dziļi maldāties, ja domājat, ka jūs ar savu es dzīvojat muskuļos un gaļā. Jūs ar savu es, arī kad jūs esat nomodā, dzīvojat nevis muskuļos un gaļā, bet galvenokārt šajā ēnā, kuru jūs nofotografējāt, tajos spēkos, ar kuriem jūsu ķermenis izdara savas kustības. Lai cik groteski tas jums neskanētu, kad jūs atsēžaties, tad jūs piespiežat savu muguru krēslu atzeltnei. Ar savu es jūs dzīvojat spēkā, kurš attīstās šajā kopsaspiešanā. Kad jūs stāvat, jūs dzīvojat spēkā, ar kuru jūsu pēdas spiež uz zemi. Jūs nepārtraukt dzīvojat spēkos. Tā vispār nav taisnība, ka mēs ar savu es dzīvojam mūsu redzamajā ķermenī. Mēs ar savu es dzīvojam spēkos – Mūsu redzamo ķermeni mēs tikai nesam līdzi. To mēs tikai stiepjam līdzi mūsu fiziskās zemes dzīves laikā līdz nāvei. Mēs arī nomodu stāvoklī dzīvojam tikai spēka miesā. Ko tad īstenībā dara šī spēka miesa? Tā nepārtraukti turpina kādu neparastu uzdevumu. Vai nav taisnība? Ēdot jūs uzņemat arī dažādas minerālas vielas, Arī, kad jūs nepārāk sasālāt savu zupu, sāls taču ir barību vielās. Jūs uzņemat minerālvielas. Jums arī ir vajadzība uzņemt minerālvielas. Ko tad jūs darāt ar šīm minerālvielām? Jā, redziet, jūsu galvas sistēma ar šīm minerālvielām daudz neko nevar iesākt. Jūsu rumpja krūšu sistēma arī nē, bet jūsu locekļu sistēma to novērš, ka šīs minerālvielas jūsos pieņemtu savu kristālisko formu. Ja jūs neattīstāt savus locekļu sistēmas spēkus, tad jūs, sāli ēdot, kļūtu par sāls kubu. Jūsu locekļu sistēmai, skeletam un muskuļu sistēmai ir nepārtrauktā tendence zemes minerālu veidojumiem darboties pretī, tas ir izšķīdināt minerālus. Spēki, kur izšķīdina minerālus cilvēkā, nāk no locekļu sistēmas kad slimības process izvēršas pāri tikai veģetatīvajam, tas ir, kad ķermenim ir tendence ļaut sevī sākties ne tikai augveidīgajam, bet arī minerālajam kristalizācijas procesam, tad iestājas augstāka, ļoti graujoša slimības forma, piemēram, cukurslimība. Tad cilvēka ķermenis nav spējīgs tikai ar savu locekļu spēku, ko tas uzņem no pasaules, tiešām izšķīdināt minerālu, ko tam nepārtraukti būtu jāšķīdina – Ja cilvēki šodien nevar kļūt pavēlnieki tieši pār tām slimību formām, kas daudzajādi ir saistītas ar slimību mineralizēšanos cilvēka ķermenī, tad tas daudzajādi ceļas no tā, ka mēs nevaram pret šo saslimšanas formu pietiekami pielietot pretlīdzekļus, ko mums visu vajadzētu ņemt no maņu orgānu vai smadzeņu, nervu zaru un tam līdzīgi kopsakarībām. Mums vajadzētu šīs šķietamās vielas, man ir zināms pamats tās saukt par šķietamām vielām, kuras ir maņu orgānos, kuras ir smadzenēs un nervos, šo sabrukušo matēriju mums vajadzētu pielietot kaut kādā formā, lai kļūtu par kungiem tādām slimībām kā podagra, cukurslimība un tam līdzīgi. Šajā jomā cilvēcei dziedinošais var tikt tiešām sniegts tikai tad, kad reiz tiks pilnīgi izprasts cilvēku kopsakars ar dabu, no redzes viedokļa – kuru es jums šodien esmu devis. Cilvēka ķermenis nekļūs izskaidrojams nevienā citā veidā, kā zinot vispirms tā norises, tā procesus, kā zinot, ka cilvēkam sevi ir jāizšķīdina minerāls, sevi ir jāapvērš augu valstība, jāizved no sevis, tas ir jāapgaro dzīvnieku valstība. Visam tam, ko skolotājiem būtu jāzina par miesas attīstību, pamatojums ir šāds antropoloģisks antropozofisks apskats, kā es jums to šeit esmu parādījis. Ko no tā var veidot pedagoģiski, to tālāk pārunāsim rīt.